บุ๊กทูห้าสิบสามปาเดซาทรีร้านค้าอบคดีเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา Hledáme obchod se sportovními potřebami. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ Hledáme masnu. Hledáme řeznictví. เรากำลังมองหาร้านขายยา Hledáme lékárnu. เราต้องการซื้อลูกฟุตบอล Chceme totiž koupit fotbalový míč. เราต้องการซื้อซาลามี่ Chceme totiž koupit salám. เราต้องการซื้อยา Chceme totiž koupit léky. เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล Hledáme obchod se sportovními potřebami, protože chceme koupit fotbalový míč. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี่ Hledáme řeznictví, protože chceme koupit salám. เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา Hledáme lékárnu, protože chceme koupit léky. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ Hledám klenotnictví. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ Hledám fotopotřeby. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน Hledám cukrárnu. อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน Chci totiž koupit prsten. อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ Chci totiž koupit film. อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก Chci totiž koupit dort. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน Hledám klenotnictví, protože chci koupit prsten. ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม Hledám fotopotřeby, protože chci koupit film. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก Hledám cukrárnu, protože chci koupit dort.